Cio ocasas en la cerbo, ciam ni enamigas. La angla lingua reteio medscape.com estas seriosa, pure scienza amplexa pagiaro pri medicinae temoi, celanta curacistoin, flegistoin, cae medicin studentoin. Gi constante actualigas la vastegan panoramon de medicinae studoi. Estis do cun iom da surpriso che oni trovis en la monato februaro 2022 curiosan articolon de professoro Michael Merzenich, faculo pri neuroscienzo, sub la titolo Cio ocasas en la cerbo, ciam ni enamigas char en amigo ne estas ofta temo inter medicinistoi. La autoro pravigis sian articolon lige con la tago de Sancta Valenteno, la decvara de februaro. En plurei landoi, oni festas en tiu dato la geamantoin, cae captas la ocasion por fari am declaroin. Iendo, opportuna ocaso por che la sciencisto clarigu kio ocasas en la cerbo de homoi kiam ec flagras tiu stranga perturba sento en amicio. Ocase de en amicio explodas en la cerbo spezzo de stormo. La nervo sistemo rapide pumpas grandan quanton da dopamino cae nor adrenalino. La unua ligigas al assento pri recompenso, nome la recono pri io bona cion vi ricevis. Nor adrenalino ligigas al excitigio, nome che io bona ocasas. Tivi du substanzoi causas che vi sentas vin pli brila, pli vivezza, cae homo neniam estas pli viveza ol tiam ciam li ecamas. Laugrade ciel la interrelato profundigas, la plesuro ligita al amo igas vin desiri pli multe. Nun la cerbo signas che la amato al proximigas anda ol tio facte ocasis. Oni iam excitigas antau la effettiva contacto cun la amato. La cerbo capablas anticipi la plesuron. Ciam la am relato maturigas, gi farigas pli ol passio, gi transformigas en ligitetson. Tiam, la cerbo productas ocitocinon, substanson por plesuro de profunda ligigio. Nun, vi sentas vin unu cun la amata homo. Alia grava fenomeno tiam montrigas. Tia sento, agado, cae pensado estas ligita alla mio, alla potenzo de la mio, quiu nun montra sian capablon positive cae forte ligigi alla amato. Seque, la mio exterordinare plifortigias, la amata persono farigias parto de la amanta. Tiui chemiae clarigoi pri la fenomeno de enamigio ne estas tutte novae. Oni iam de iom da tempo conas ilin. Plei grava tamen estas la demando per kiu doctoro Merzenich finas sian articolon li provocas. Ciu oni povas prepari la cerbon por enamigio, ciu treni gin, cae li assertas che oni ia povas capabligi la cerbon, porque di productu noradrenalinon cae dopaminon. Ciam oni estas afabla cae helpema al alia homo, ancao tiam la cerbo productas dopaminon vivo plena de sana e de fioi, positiva e sintenoi, interessa e cai surprisa e aferoi, cai afabla cun vivado, estas e fica maniero prepari la cerbon. Estu do preta por la momento, quiam la sago de cupido trafos fin.